Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Nedjelja je 4. svibnja 1919. godine. Vijeće četvorice pobjednika u Prvom svjetskom ratu kojeg su činili premijer Velike Britanije David Lloyd George, predsjednik vlade Republike Francuske Georges Clemenceau, predsjednik Sjedinjenih američkih država Woodrow Wilson i predsjednik vlade Kraljevine Italije Vittorio Orlando naložili su da se sporazum s poraženom Njemačkom uputi u tiskaru. Lloyd George je onda otišao na piknik u Fontainebleau. Ostala trojica otišla su na odmor. Dva dana kasnije sazvana je plenarna sjednica kako bi se glasalo o uvjetima mira s Njemačkom. Kako još nije bila gotova konačna verzija sporazuma, francuski diplomat André Tardieu je na francuskom čitao sažetak sporazuma. Feldmaršal Henry Wilson, vojni savjetnik britanskog premijera, u svoj dnevnik napisao. Dakle, ćemo švabama uvjete, a da ih im nismo prije pročitali. Mislim da se u povijesti ne može naći nešto slično. Kada su izaslanstva dolazila u Pariz, nisu mogle ne primijetiti tragove rata. Rupe od bombi bile su po parkovima, na katedrali Notre Dame nije bilo vitraja. Sklonjeni su nas sigurno. Umjesto njih postavljene su ploče žućkastog stakla. Veličanstveni drvoredi na velikim bulevarima bili su prorijeđeni. Mnoga su stabla posječena za ogrjev. Vladala je nestašica mlijeka, kruha i ugljena kada je u 11 sati 11. studenog 1918. završio Prvi svjetski rat, svi su znali da će Njemačka platiti veliku cijenu za što je njezina vojska 1914. godine prešla belgijsku granicu. Cijena rata bila je velika. Prije odlaska u Pariz, Lloyd George je izjavio da će ratnu štetu naplatiti iz njemačkih džepova. Ali nije tu bilo samo pitanje ratne štete. John Keegan u knjizi Prvi svjetski rat piše do kraja 1914. četiri mjeseca nakon izbijanja Velikog rata ubijeno je 300 tisuća Francuza i ranjeno njih 600 tisuća. Do kraja rata skoro 2 milijuna Francuza je bilo mrtvo. Većina njih služili su u pješaštvu, glavnom rodu vojske koji je izgubio 22% unovačenih ljudi. Najteži gubici bili su među mladim godištima, između 27 i 30% u godištima novačenja od 1912. do 1915. Većina tih mladih ljudi nije bila oženjena. Ipak, do 1918. u Francuskoj je bilo 630 tisuća ratnih udovica. Među pet milijuna ranjenih, nekoliko stotina tisuća njih vodilo se kao teško unakaženi, vojnici koji su izgubili udove ili oči. Nije samo Francuska platila veliku cijenu u ljudskim životima. Samo 1. lipnja 1916. godine, u prvom danu bitke na Somi, poginulo je 20.000 britanskih vojnika. Cijena koju je trebala platiti Njemačka nije trebala biti samo ekonomska, ona koja se može izraziti u novcu i sirovinama. Cijena je trebala biti tako velika da Njemačka bude ponižena i da više nikada ne bude u budućnosti mogla voditi novi rat u Europi. Postoji legenda da je Georges Clemenceau zatražio da ga nakon smrti pokopaju uspravno i okrenutog prema Njemačkoj. Kada mu je bilo 28 godina, borio se na ulicama Pariza protiv pruske vojske koja je 1871. porazila Francusku. Gledao je kako Pariz u pruskoj blokadi kopni od gladi i kako je u dvorani zrcala pruski kralj okrunjen za cara Ujedinjene Njemačke i bio je premijer u zadnjoj godini rata kada su Francuska i Velika Britanija uz pomoć Sjedinjenih američkih država jedva zaustavili njemačku proljetnu ofenzivu. Njemačko izaslanstvo na konferenciji u Versaju znalo je da će njihova zemlja platiti za rat. Nekih 180 njemačkih stručnjaka, diplomata, tajnika i novinara 28. travnja stiglo je u Versaj. Smjestili su ih u hladni i sumorni hotel de Reservoir – do Pariza putovali su vlakom. Francuske vlasti su do puzanja usporile njihov posebni vlak dok su prolazili kroz područja opustošena ratom. Kada su stigli u Pariz, utrpani su autobuse i dovezeni do hotela. Njihova je prtljaga izbačena u dvorište pred hotelom. Nitko ju nije namjeravao odnijeti u hotel. Nakon tjedan dana čekanja došao je poziv na sastanak koji se trebao održati 7. svibnja 1919. u Palači Trianon. Margaret Macmillan u knjizi Pariz 1919. piše. Clemenceau je otvorio postupak. Bez i najmanjeg znaka nervoze, govorio je hladno, ocrtavajući glavna poglavlja sporazuma. Kucno je čas za važno poravnavanje naših računa, rekao je Nijemcima. Tražili ste od nas mir. Mi smo vam ga voljni dati. Izbacivao je riječi, rekao je jedan njemački zaslanik, kao u nekom nerazrijeđenom bijesu i preziru i od samog početka učinio za Nijemce uzaludnim bilo koji pokušaj odgovore. Clemenceau je nakon svog govora upitao želi li netko govoriti. Ruku je podignuo Ulrich von Brogdorf Ranzau, njemački ministar vanjskih poslova. Na svoju nesreću odabrao je duži od dva pripremljena govora. Govor je bio miroljubiv, ali ministar je sjedio dok je govorio i njegov je glas bio promukao oštar. Clemenceau je tijekom govora pocrvenio od bijesa. Lloyd George slomio je nož za papir od bjelokosti. Henry Wilson u svoj dnevnik napisao. Nijemci su stvarno glupi ljudi. Uvijek naprave krivu stvar. Lloyd George se složio. Bilo je žalosno što su mu uopće dali da govori. Kada je Ulrich von Brockdorf Franzau izašao iz palače Trianon, nonšalantno je zapalio cigaretu. Samo oni koji su stajali blizu njega zapazili su da mu usne dršću. Kada se njemačko izaslanstvo vratilo u svoj hotel, počelo je prevođenje sporazuma o miru. Prijevod je bio gotov do jutra. Margaret Macmillan piše. Izaslanik je nazvao Berlin kako bi izvijestio o glavnim točkama. Izgubili smo Saarski bazen, Poljsku, Šlesku, Opeln. Moramo platiti 123 milijarde maraka i za sve to moramo reći puno vam hvala. Tako je glasno vikao da su agenti francuske tajne službe jedva razumjeli njegove riječi. Kad su se Nijemci sastali oko ponoći kako bi nešto na brzinu pojeli, blagovalnica je odjekivala komentarima. Izgubili smo sve naše kolonije. Njemačka neće biti primljena u Ligu naroda. Izgubit ćemo skoro cijelu trgovačku flotu. Jedan je izaslanik, bivši sindikalac, uteturao u sobu. Gospodo, ja sam pijan. To je možda proleterski od mene, ali ovaj me sramotni sporazum slomio. Brogdorf rancao je samo zgnušanjem rekao Ovaj debeli tom bio je nepotreban. Mogli su cijelu stvar izraziti u jednom članku. Njemačka predaje sva prava na svoje postojanje. Uvjeti tog sporazuma sklopljenog 28. lipnja 1919. u dvorani Zrcalo u Versaju bili su teški. Njemačka je ostala bez 13% teritorija i 10% stanovništva. Alzas i Lorena vraćeni su Francuskoj. Sar je stavljen pod upravu Lige naroda. Sjeverni Šlezvig vraćen je Danskoj. Na istoku je stvorena Poljska. Njemačka je izgubila sve svoje kolonije, određeno je plaćanje 33 milijarde dolara ratne štete. Zabranjena joj je proizvodnja tenkova, oklopnih vozila, podmornica, zrakoplova. Ukinut joj je glavni stožer, vojska je ograničena na 100.000 vojnika. 50 km od rijeke Rajne na istok trebala se protezati demilitarizirana zona. Činilo se da je mirovni sporazum osigurao mir u Europi nisu svi tako mislili. 6. svibnja 1919. na onoj plenarnoj sjednici na kojoj Andre André Tardieu čitao glavne točke plana, za riječ se neočekivano javio francuski maršal Ferdinand Foch, glavni saveznički zapovjednik u ratu, i tražio još oštrije uvjete. Clemenceau ga je pitao zašto je to uradio, zašto se javio za riječ. Maršal je odgovorio da olakšam svoju savjest. Kasnije za New York Times Maršal izjavio. Zapamtite, sljedeći put Njemci neće pogriješiti. Probit će se kroz sjevernu Francusku i zauzeti luke na kanalu. Versajski sporazum nije bio dovoljno oštar i nije potpuno uništio njemačku snagu, a opet bio je toliko oštar da je izazvao bijes ljudi u Njemačkoj. Na valu tog bijesa Adolf Hitler i njegova nacionalsocijalistička njemačka radnička partija uzet će vlast i Europu gurnuti u jedan još gori rat. Kao što je Marshall Foch predvidio, 20 godina nakon mira u Versaju, nacistička Njemačka započela je rat u Europi. Rat je trajao do svibnja 1945. i nakon kraja tog još okrutnijeg rata postavilo se pitanje kako urediti odnose u Europi, kako urediti odnose između Njemačke i njezinih susjeda na zapadu Europe. Europski državnici nisu ponovili greške iz Versaja. Novi poredak u Europi stvoren je na temelju plana kojeg je predložio francuski ministar vanjskih poslova Robert Schumann. Taj plan prvo doveo do Europske zajednice za ugljeni čelik. U sljedeće dvije emisije govorit ćemo o tome kako je nastala ta zajednica i što je njezin nastanak značio za Europu. Naš sugovornik je dr. Damir Grubiša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Šumanov plan je zapravo rezultat jedne bitke koja se vodila nekoliko godina u Europi. Ta bitka je počela 1945. odmah nakon završetka drugog svjetskog rata tada je vladao jedan optimizam, jedan pole da će se na toj kosturnici od Europe uspjeti izgraditi jedan novi svijet bez rata, slobodan od rata, ratnih prijetnji, da će narodi Europe odbaciti tu svoju, te svoje nacionalističke prošlosti, kako se tada govorilo, jer se smatralo da su uglavnom do dva svjetska rata doveli francuski i njemački nacionalizam, alternativno. Naime, došlo se i do toga da su i nepravde izazvane Versajskim ugovorom izazvale Njemačku da poslije nastupi revanšistički i omogući da se razbuktaju nacionalistički pokreti koji su doveli do izbacivanja fašizma i Adolfa Hitlera, odnosno nacizma i Adolfa Hitlera. Nakon drugog svjetskog rata, dakle, Europa izašla u ruševinama kao jedna velika kosturnica, ali i sa velikim optimizmom da će se uspjeti u budućnosti otkloniti uzroci koji su doveli do svjetskih ratova. Tako da je 1946. godine sam Churchill zagovarao ideju Sjedinjenih država Europe u svom govoru u Cirihu studentima sveučilištima. On je rekao da je potrebno da se europski narodi ujedine i da zapravo stvore jednu Europu koja će biti slobodna od eh, ratne prijetnje. Na kraju drugog svjetskog rata britanski premijer Winston Churchill Europu je opisao kao hrpu ruševina, kosturnicu i tlo idealno za razmržavanje bolesti i mržnje. U Europi se 50 milijuna ljudi našlo izvan svog prebivališta. Bili su to vojnici, izbjeglice, raseljene osobe, ratni zarobljenici, zatočenici u njemačkim koncentracionim logorima, radnici odvedeni na prisilni rad ili robovi koji su radili za njemačku ratnu privredu. David Reynolds u Oxfordskoj povijesti moderne Europe piše. U ljeto 1945. Europa je bila u ruševinama, doslovno. U ljušturi zgrade Hitlerove kancelarije i njegov mramorni stol je bio razbijen na komadiće, okružen smećem koje su činili željezni križevi i nekad tajni dokumenti. Poput Berlina, gradovi Keln, Hamburg, Dresden, u stvari većina urbane Njemačke, bila je poharana bombama i vatrom. Ista je priča bila i s ostatkom kontinenta. Pariz, Rim i Prag su poštećeni, ali oni su bili iznimke. Veliki habsburški spomenici Budimpešta i Beč uglavnom su nestali. Trgovačka središta od Rotterdama do Piraja postala su ruševine. Vitalne arterije poput Dunava i Rajne bile su blokirane srušenim mostovima i potopljenim brodovima. Uništavanje su slijedile bolesti. Rat i okupacija doveli su među milijun ljudi u Napulju koleru i venerične bolesti, koje su se razmahale poput velikih epidemija u 17. stoljeću. Oporavak je bio bolno spor. Hitler nije pobjedio, ali vjeran svom obećanju uspio je sa sobom u propast povući i Europu. Kako obnoviti te ruševine? Kako urediti posljeratnu Europu, a da to uređenje ne bude klica budućeg rata? I kako to sve uraditi, a da Sovjetski savez, ta nova velesila, ne zagospodari i zapadom Europe? Jedan dio državnika i intelektualaca izlaz su vidjeli u Ujedinjenoj Europi. Ti pokreti za ujedinjenje Europe krenuli su na nekoliko kolosijeka. Uzmimo u obzir da je Europa izašla naravno sa jakim antifašističkim pokretom, a taj antifašistički pokret je 1944. godine održao svoj međunarodni kongres u Ženevi i tu su predstavnici raznih pokreta otpora i antifašističkih pokreta usvojili deklaraciju o Ujedinjenoj Europi nakon drugog svjetskog rata, koja bi trebala biti zapravo na federalnim principima, na federalnim načelima. To je bio rezultat takozvanog e, pokreta koji je krenuo iz e, jednog malog otočića u talijanskom arhipelagu a to je iz, sa otočića Ventotene gdje su Altiero Spinelli, Giorgio Rosselli, dva antifašista, bili zatočeni, napisali poznati manifest iz Ventotena. Taj manifest iz Ventotena, napisan 1941. godine, proširen e, ilegalnim putem po cijeloj Europi, zagovarao je stvaranje federalne Europe. Tako da su 1946. godine osnovan federalistički pokret u kome su zapravo se slegli svi antifašistički pokreti koji su htjeli federalnu Europu. Međutim, naravno, e, s druge strane, došlo je do jednog e, povratnog udara, da tako kažemo. Churchill je u posljednji trenutak, zapravo već 47. godine odustao od svoje ideje o stvaranju Sjedinjenih država Europe i okrenuo se Sjedinjenim američkim državama Wenn die Soldaten durch die Stadt Kraj rata Velika Britanija dočekala je kao bankrotirana zemlja. Već u kolovozu 1940. ministar financija Sir Kingsley Wood upoznao je kabinet s činjenicom da je Britanija doslovno pred bankrotom. Churchill je onda u Sjedine američke države poslao izaslanstvo koje je sa sobom nosilo nacrte nekih od tajnih britanskih izuma, poput mikrovalnog radara, nacrta za mlazne motore, posebne eksplozive. Tada je premijer izjavio da ne samo što je Britaniji odarana koža s leđa, već je ona zapravo filetirana do kosti. Cijeli će rat ta zemlja preživjeti zahvaljujući američkoj pomoći. Petina stanovnika Britanije hranila se američkim prehrambenim proizvodima. Bogati i utjecajni britanski novinar Joel Hodson zapisao je 24. kolovoza 1945. ove redke u svoj dnevnik. Rat je završen, ali još živimo u ratnim uvjetima. Da bi se uvjerio u to, čovjek treba samo krenuti na dugo putovanje vlakom po Engleskoj. Prošle nedjelje putovao sam do Newcastle na tajnu. Putovanje za koje je u doba mira trebalo četiri sata Sada je trajalo 8 sati i 15 minuta. U vlaku nije bilo hrane. Na postajama gdje je vlak stajao nije se moglo popiti čaj, jer su redovi za taj čudesni napitak, koji se predstavljao kao čaj, bili nepodnošljivo dugi. U kaslu, jedan topnički satnik i ja uspjeli smo zaustaviti neki kamion i na njega prebaciti našu prtljagu. Kroz željezničku postaju jedva da se moglo kretati od prtljage i robe koje je čekala na prijevoz. Nije se moglo naći taksi, Ručnik u mom hotelu bio je velik poput rupčića. Sapun je bio tanak poput papira. Plahte na krevetu bile su poderane. Britanija je na kraju rata izvozila pet puta manje proizvoda nego prije rata. U isto vrijeme uvozila je pet puta više robe nego 1938. Na kontinentu stanje je bilo još gore. Samo su saveznički vojnici imali osiguranu hranu. Civili u Europi živjeli su na 1500 kalorija ili manje. Godine 1946. okupacijske vlasti u Njemačkoj sljedovanje za jednu osobu smanjit će na 900 kalorija. Proizvodnja hrane pala je za polovinu. Williamson Murray i Alan Millet u knjizi Rat koji treba dobiti pišu. Izbirljivi nizozemci jeli su lukovice tulipana i šećernu repu. U sjevernoj Francuskoj tijekom bitke iz 1944. uništena su skoro sva stada mliječnih krava. U normandskom departmanu Manš uginulo je 105 tisuća krava. Njihova napuhla tijela ležala su među više od 300 tisuća uništenih stabala jabuka, tako je uništen glavni izvor novca za to područje. Nakon sušne zime iz 1945. na 46. došla je hladna i vlažna zima 46. na 47. koja je donijela nestašicu goriva i ogrijeva. Moral je bio blizu očaja. Administracija predsjednika Harrya Trumana smatrala je da je takva Europa idealna za širenje utjecaja Sovjetskog saveza. I ona je europskim zemljama ponudila izdašnu naučanu pomoć. Plan pomoći dobio je ime Program europske obnove, ali je bolje poznat i kao Marshallov plan prema Trumanovom državnom tajniku Georgeu Marshallu. I naravno pod utjecajem i Marshallovog plana i dogovora najvećih saveznika, dakle Eh, Sjedinjenih američkih država i Velike Britanije došlo je do toga da se Velika Britanija okrenula prema jednoj atlantskoj orijentaciji, prema savezništvu sa Sjedinjenim američkim državama. Tome je kumovala i posebna pozicija Velike Britanije, to je još uvijek bila imperija u kojoj sunce nikad ne zalazi. Čečil je kao konzervativec htio zadržati to kolonijalno carstvo i naravno premoć onda Velike Britanije u cijeloj Europi. Naravno to nije pošlo za rukom jer se Indija oslobodila proglasila svoju neovisnost i počelo je naravno teorijom domina sve kolonije su počele iskazivati volju za svojom neovisnošću, samostalnošću i oslobođenjem od kolonijalnog jarma Velike Britanije. Tako da je onda Velika Britanija se odvojila iz te matice europskih nastojanja i krenula drugim putem. S druge strane, u samoj Europi došlo je do laženja u tim antifašističkim pokretima gdje koji se žestoko polarizirali na s jedne strane komuniste i socijalista, s druge strane na ove antifašističke pokrete građanske orijentacije. Tu su naročito značajnu ulogu odigrali demokršćani kao nova političke stranke, nove političke grupacije koje su se formirale u gotovo svim europskim državama i onda su naravno kad je došlo do tog europskog kongresa kojima je predsjedavao Winston Churchill 1948. godine osnovano je Vijeće Europe. Nakon drugog svjetskog rata u zapadnoj Europi pojavila se nova politička snaga, kršćanski demokrati. Katoličke stranke postojale su i prije rata. U Njemačkoj je jaka bila katolička stranka centra. U Austriji narodna stranka bila je blisko povezana s katoličkom crkvom. U Belgiji i Nizozemskoj kršćanske stranke imale su značajnu potporu ali niti jedna od njih nije uspjela doći na vlast, a malo je koja preživjela godine nacizma, okupacije i rata. Nakon završetka rata pojavljuju se tri nove velike europske stranke. U Italiji kršćanski demokrati ili poznati kao demokršćani, u Njemačkoj kršćansko-demokratska unija i u Francuskoj narodni republikanski pokret. Te će stranke uskoro osvojiti glavninu katoličkih glasova. Političari demokršćanskih stranaka često nisu bili po volji vodstvu katoličke crkve ali drugog izbora nije bilo. Pored toga, vođe tih stranaka zagovarale su pomirenje i stabilnost. U posliratnoj Europi te dvije stvari bile su na velikoj cijeni. Kršćanski demokrati tih su godina imali značajan broj ženskih glasova. Paul Ginsborg u povijesti suvremene Italije piše. U travnju 1946. na prvom kongresu demokršćana Guido Gonella je svojim stranačkim drugovima uputio poziv na borbu za budućnost kršćanske obitelji. Nevidljiva i tiha atomska bomba uništila je obiteljsku jedinicu. Obitelj, ako već nije nestala, radije će se okupiti oko radija, koji je zaglušujući i otupljujući prozor u svijet, nego oko obiteljskog ognjišta. Iluzorno je Prisutne žene to će razumjeti bolje nego muškarci, pokušati iznutra, iz obitelji, braniti obitelj. Država sa svojim ratovima odvući će od tebe tvog supruga i brata i ateističko obrazovanje i pokvarenost ulica ukrašće dušu tvog djeteta. Obitelj je utvrda koju se ne može braniti iznutra. Naravno da moramo ojačati unutarnju obranu, ali mi također moramo izaći van i boriti se protiv neprijatelja u otvorenoj bici. Za većinu žena iznad 25 godina čežnja da se vrati obiteljski život bila je, kako je to napisala Gloria Kjaneze, puno jača nego želja za radikalnom promjenom. Kada je došlo do prvih postiratnih izbora, demokršćani će požnjeti plodove tih stavova i svojih inzistiranja na obnovi obitelji i povratku zdravlju i moralnosti. U Francuskoj dvije trećine žena katolkinja glasale su za narodni republikanski pokret. Slično je bilo i u ostalim zemljama. Demokršćanske stranke predvodile su projekt stvaranja nove Europe. Ideja Vijeća Europe je bila u prvom redu da se usvoji jedna Europska konvencija o ljudskim pravima i da to bude temelj zapravo za razvoj odnosa u Europi gdje se podrazumijevalo isto da Europa mora inzistirati na obnovi i na afirmaciji demokracije. Tako da je to Vijeće Europe na neki način bio protuteža tim raznim federalističkim pokretima koji su znicali u Europi nakon 1945. godine i koji su zalagali direktno za stvaranje Europske federacije, ono što bi se reklo odmah i sad. Na Europskom kongresu 1948. godine, koji je dakle donijeta odluka da se formira i Vijeće Europe. Glavnu ulogu su igrali pored Čečila koji je već bio okrenut prema Americi i naravno Robert Schumann, Alcide de Gasperi, Harold Macmillan i Konrad Adenauer. Dakle, politički vođe koji su proizašli iz tog pokreta otpora, antifašističkog, i koji su se našli na čelu svojih demokršćanskih stranaka ili grupacija. Tako da su oni zapravo jednim dogovorom međusobnom utrli put onome što ćemo nazvati funkcionalnom ujedinjenju Europe. Dakle, ujedinjenje Europe koje ne bi bilo federalističkog tipa, formalno, s vrha prema dole, nego od dna prema vrhu. Taj funkcionalni princip istovremeno krenuo je od jednog načela, pošto su svi bili demokršćani, dakle bili su vezani uz kršćanski socijalni nauki, pozivali su se na papinu doktrinu i papine riječi, papinu poslanicu o demokraciji koja je 1944. godine emitirana na radio Vatikanu. To je bilo prvi puta da je papa Pio XII govorio o demokraciji kao jednoj alternativi za Europu i naravno da su se oni međusobno dogovorili da pokušaju formirati jedan fleksibilni pristup u kome će ta integracija Europe krenuti od ozdo. Zadatak da to razradi dobio je Jean Monnet, Jean Monnet rođen je 9. studenog 1888. u Konjaku u Francuskoj. Njegova se obitelj bavila prodajom konjaka. On je sa 16 godina napustio školu i uključio se u taj posao proputovao je veliki dio svijeta. Jedno se vrijeme bolje služio engleskim nego francuskim. Na jednom od putovanja kroz Kanadu u Kalgariju tražio je konja i kočiju. Upitao jednog čovjeka gdje je štala. Ovaj mu odgovorio, uzmimo konja, kad završiš, samo ga pošalji nazad. Ona je kasnije izjavio da mu je to bio prvi uvod u svijet međunarodnog upravljanja bogatstvima. Tijekom Prvog svjetskog rata Monet je bio francuski predstavnik u Međusavezničkoj pomorskoj komisiji. Nakon rata bio je zamjenik tajnika Lige naroda. Reorganizirao je obiteljsku trgovinu konjakom, postao europski partner velike njujorške investicijske banke i bio je čovjek s ogromnim vezama. Daniel Jurgen i Joseph Stanislav u knjizi Commanding Heights pišu. Godine 1929. Monet se beznadno zaljubio u talijanku slikaricu po imenu Silvia di Bondini. Ona ne samo da je bila pobožna katolkinja, već je bila vjenčana i imala je kćer. Razvod zajedno s pitanjem skrbništva nad djetetom bio je stalno zaustavljan. Čak i Reno u Nevadi nije mogao napraviti nešto o tom pitanju. Monevu je trebalo pet godina da nađe rješenje. Godine 1934. on se transsibirskom željeznicom vraćao s nekog bankarskog posla u Kini. Mone je sišao s vlaka u Moskvi. Tamo je već bila njegova voljena žena. Koristeći svoje veze, Mona je za nekoliko dana pribavio sovjetsko državljanstvo i razvod braka. Ne gubeći vrijeme, vjenčali su se u Moskvi. Mona se onda brzo vratio u Pariz, tamo ostavio suprugu i otputovao u New York, pa onda natrag u Šangaj, kako bi nastavio svoj posao na reorganizaciji kineskih željeznica. Nije bio čovjek koji bi dugo bio na jednome mjestu, ali brak je potrajao 42 godine. Bankar koji je u Staljinovom Sovjetskom savezu mogao pribaviti državljanstvo, razvod i brak, tijekom rata bio je ključan za pribavljanje pomoći francuskoj vladi u izbjeglištu ušao je u unutarnji krug ljudi oko predsjednika Sjedinjenih američkih država Franklina Delana Roosevelta. Skovao je izraz da su SAD arsenal demokracije. A nakon rata general Charles de Gaulle povjerio mu je najvažniji posao. Monet je naime generalu rekao, vi govorite o francuskoj veličini, ali danas je Francuska mala. Da bi bila velika, mora se modernizirati. De Gaulle je onda Moneu rekao, vi ste u pravu, hoćete li vi pokušati provesti tu modernizaciju? Jorgin i Stanislav pišu. Mona je pokušao. Uspostavio je svoje središte u Parizu u nekoliko soba hotela Bristol. Postavio je ploču preko jedne kade kako bi dobio dodatni ured. Onda se preselio u kuću koja je pripadala trgovcu Sezanovih slika, koja je bila blizu ureda predsjednika vlade. Tamo je s minimalnim brojem suradnika i s maksimalnim manevriranjem iza zatvorenih vrata napravio plan koji je za cilj imao uspostavu normalnog ekonomskog života u Francuskoj. Moneo moto je bio jednostavan, modernizacija ili propadanje. Njegov je plan postavio temelje za francusko ekonomsko čudo. Taj je čovjek u svibnju 1950. predložio Roberu Šumanu, francuskom ministru vanjskih poslova, stvaranje zajedničkog tržišta za ugljeni čelik. Uvjet za takvo tržište bio je da se zemlje članice te zajednice odreknu dijela svojih ovlasti u tim industrijama. Monnet je zagovarao taj funkcionalistički pristup i u svom memorandumu Robertu Schumanu 1950. godine iznio je upravo ta načela da Europa ne smije biti stvorena na put, dakle od vrha prema dnu, nego mora biti stvorena na raznim funkcionalnim sektorima. Jedan od e, tih glavnih funkcionalnih sektora su zapravo proizvodnja čelika i ugljena. Zašto? Jer čelik i ugljen su strateške sirovine oko koji su se Francuska i Njemačka uvijek sporile. To je bila veliki spor oko Alzasa, Lorene, kontrole nad Sarom, Rurom, dakle onim područjima gdje se vadio ugljen, gdje se kopao ugljen i gdje je bila proizvodnja čelika. Kontrola nad proizvodnjom čelika i nad proizvodnjom ugljena značila je zapravo kontrolu nad strateškim sirovinama koje mogu alimentirati onda ratnu industriju. Taj Moneov memorandum kako je bio nazvan, pretvorio se onda u Šumanovu deklaraciju ili Šumanov plan, koji je zapravo potvrdio te ideje da Europa će biti stvorena korak po korak. Dakle, neće biti stvorena na put, nego će biti stvorena korak po korak i gdje će se zapravo europske nacije dogovarati o tim koracima i iz jednog sektora pokušati baciti težište na drugi sektor. Drugim riječima, Šumanova deklaracija zagovarala je sliku Europe bez ratova, ali jednu sliku Europe koja će biti stvorena korak po korak uz razvijanje polja solidarnosti među europskim nacijama, europskim državama i građanima tih država Europe. Godine 1921. Belgija i Luksemburg sklopili su ekonomsku uniju. U rujnu 1944. vlade u izbjeglištvu Nizozemske, Belgije i Luksemburga sklopile su Carinsku uniju. Ona je postala operativna četiri godine kasnije. Do 1956. nestale su sve carine u trgovini između tih triju zemalja. Dvije godine kasnije sklopljen je ugovor o ekonomskoj uniji Beneluxa. Stupio je na snagu 1960. Tim je ugovorom o Europi stvoreno prvo potpuno slobodno tržište radne snage, kapitala i usluga. Standardizirane su poštanske i transportne usluge, koordinirane su socijalne i medicinske usluge. Godine 1970. ukinute su granice između Belgije, Nizozemske i Luksemburga. upravo stvaranjem tog Beneluxa 1948. godine e, pružena je otprilike model svjetskim državnicima, a to europskim državnicima, a to je bio naravno Robert Schumann, s njime Alcide de Gasperi, pa potom i Konrad Adenauer, koji su eto bili glavno jezgro koje je onda dovelo i do takozvanog Pariškog ugovora 1951. godine i taj Pariški ugovor je podrazumijevao stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Ratifikacija je trajala šest mjeseci, vrlo brzo, dakle postignut je sporazum, zahvaljujući tome što su u tim zemljama, a to su Francuska, Njemačka i Italija s jedne strane, a s druge strane to su zemlje Beneluksa, na vlasti bili upravo demokršćani i demokršćanske stranke, pa je taj politički konsenzus bilo puno lakše postići. Ta Europska zajednica za ugljeni čelik pošla od toga da se stvori jedna visoka vlast u Europi i da se suradnja može nastaviti i uspostaviti samo ako postoji zajednička volja među članicama, a ta se zajednička volja može izraziti jedino konsenzusom, dakle jednoglasjem. Zajednička tijela koje su te zemlje osnovale, to je ta visoka vlast – koje je na čelo stao odmah Jean Monnet, nazvana High Authority na engleskom, dakle visoka vlast, jedno novo ime, nije to ni vlada, nije to ni, ni, ni tajništvo, nego baš pod tim imenom visoka vlast, upravo da ne bude ni jedno, ni drugo, ni treće, da ne asocira ni na jedan oblik ni međunarodne organizacije, a niti na repliku državnog modela vlasti. Tako da je ta visoka vlast imala zadaću da upravlja zajedničkim resursima čelika i ugljena. To je bilo moguće doduše u tim uvjetima kad su zapravo proizvodnja ugljena i čelika bila pod na neki način državnom kontrolom. Jest da je tu bio i privatni kapital, ali je zapravo kontrola bila državna. Ugljen i čelik bili su strateške sirovine. U Prvom svjetskom ratu sile Antante su jedva uspjele pobijediti Njemačku i mirovnim ugovorom u Versaju oduzele su joj Sar i Šlesku, dva područja gdje se proizvodilo puno ugljena i gdje su bila velika industrijska postrojenja. 20 godina kasnije nakon Versaja Njemačka je opet počela rat i trebalo je skoro 6 godina da se ona pobjedi. Odmah nakon drugog svjetskog rata postavilo se pitanje kako se osigurati od sljedećeg rata s Njemačkom oporavak Njemačke bio je nevjerojatan. Dok je sovjetska okupacijska zona, koja će postati Demokratska republika Njemačka, stagnirala, zone koje su okupirale vojske Francuske, Velike Britanije i sinje američkih država brzo su se obnavljale. Tony Judd u povijesti posljedatne Europe pišu. Na dan kad je Hitler umro, samo je 10% njemačkih željeznica bilo operativno i zemlja je doslovno stala. Godinu dana kasnije, u lipnju 1946. otvoreno je za promet 93% svih njemačkih pruga i obnovljeno je 800 mostova. U svibnju 1945. njemačka proizvodnja ugljena iznosila je samo desetinu od predratne proizvodnje. Godinu dana kasnije ona se upeterostručila. U travnju 1945. psihologu američke vojske Solu Pedueru činilo se da će trebati 20 godina da se obnovi Aachen, grad skoro sravnjen sa zemljom. Nakon nekoliko tjedana on je već zabilježio otvaranje gradskih tekstilnih tvornica i tvornice gume kako obuzdati industrijsku snagu nove Savezne Republike Njemačke koja je nastala 1949. I kako tu industrijsku silu mobilizirati tako da ona radi za zapadnu Europu, a ne protiv nje. Monet je našao izlaz u europskoj zajednici za ugljeni čelik za utemeljitelje te zajednice, francuskog ministra vanjskih poslova Robera Schumana, talijanskog predsjednika vlade Alcide de Gasprija i njemačkog kancelara Konrada Adenauera, to je bio samo početak. Pravi je cilj bila politička zajednica. Ta europska politička zajednica trebala je biti zapravo surogat onoga što su htjeli federalisti Dakle, jedna politička nadnacionalna organizacija u Europi, jedna politička zajednica koja bi imala ili konfederalnu ili federalnu strukturu i to po uzoru dakle na Švicarsku konfederaciju. Švicarska konfederacija je tada vrijedila kao jedan prilično stabilan uzor koji bi mogao poslužiti za cijelu Europu, a s druge strane imali smo i slučaj Beneluxa kojim je dobro govorio, pa onda pozitivna iskustva Europske zajednice za ugljen i čelik koja je dovela do skoka u proizvodnji ugljena i čelika i naravno do pozitivnih procesa jer su proizvođači ugljena i čelika onda imali otvorena vrata na cijelom tom tržištu. 1953. godine umro je Stalin, pa je onda atmosferu rata nadomještila jedna atmosfera umjerenog optimizma. Europska politička zajednica je naravno trebala onda biti usvojena u svim parlamentima, ali dogodilo se da u francuskom parlamentu uslijed djelovanja komunista i socijalista taj plan bio blokiran. Naravno da pošto se ništa nije moglo napraviti, a, i ako ne postoje suglasje, i taj je projekt propao. Tako da je ostala Europska zajednica za i čelik i ona je kroz to svoje djelovanje uspjela da bude nekakav primjer za ostale sektorske moguće integracije. 1955. godine došlo je do jednog značajnog sastanka predstavnika zemalja članica Europske zajednice za ugljen i čelik u Mesini i ministri vanjskih posla su na analizirali pozitivne učinke djelovanja Europske zajednice i dogovorili zapravo proširenje te koristi od zajedničkog tržišta i suradnju i na drugim strateškim područjima energije. Europska zajednica za ugljeni čelik stvorena je u travnju 1951. godine u Parizu. Činilo ju je šest zemalja. Francuska, Savezna republika Njemačka, Italija, Belgija, Luksemburg i Nizozemska. Bio je to početak povezivanja. Do 1954. uklonjene su sve barijere za trgovinu ugljenom, koksom, čelikom i željezom. Bio je to samo početak. Godine 1957. zemlje članice sklopile su Rimski sporazum, kojim je stvoreno zajedničko tržište i Euroatom, Europska zajednica za atomsku energiju. Većina se složila se ide na takozvanu horizontalnu integraciju, to jest na ekonomsko ujedinjenje Europe kroz stvaranje jednog jedinstvenog tržišta na kome će slobodno moći kolati ne samo industrijalci i industrije ugljena i čelika, nego i svi drugi. Pa prema tome da će se zapravo stvoriti jedno jedinstveno tržište rada, kapitala, roba, usluga. Dakle, došlo je do jedne nove faze u razmišljanju i u razvoju interesa i europskih poduzetnika i europskih političara, a to je postupno povezivanje nacionalnih ekonomija, stvaranje jednog zajedničkog tržišta i naravno to je značilo i donošenje pravila po kome bi to uspjelo se odvijati. 1956. godine došlo je do značajnog sastanka ministara vanjskih poslova u Veneciji gdje se raspravljalo o izvješću kojega je podnio Paul Henri Spak, isto tako jedan značajni europski državnik, belgijanac. To izvješće je predlagalo uspostavljanje europske ekonomske zajednice i europske zajednice za atomsku energiju. Pitanje je bili li Europska zajednica za ugljeni čelik uopće bila stvorena, da Francusku, zapadnu Njemačku i Italiju nisu vodili ljudi blisko povezani svjetonazorom. Robert Schuman, francuski ministar vanjskih poslova, rođen je 29. lipnja 1886. u Luksemburgu. Njegov je otac bio podrijetlom iz pokrajine Lorene i nakon francuskog poraza u ratu iz 1870. na 71. on je odabrao njemačko državljanstvo. Šuman je završio njemačke škole, diplomirao na njemačkom sveučilištu i tijekom Prvog svjetskog rata služio u njemačkim pomoćnim postrojbama. Nakon rata uključio se u francusku politiku, tijekom Drugog svjetskog rata uhitio ga je gestapo. Šumanovo podrijetlo i njegova odanost kršćanskoj demokraciji omogućila mu je poseban odnos s drugom dvojicom utemeljitelja Europske zajednice. Tony Judd piše. Tri dominantna državnika u glavnim državama članicama, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer i Robert Schumann, svi su bili podrijetlom s margina svojih zemalja. De Gasperi je bio iz Trentina na sjeveroistoku Italije, Adenauer iz Rajnske oblasti, Schumann iz Lorene. Kad je De Gasperi rođen, Trentino je bio dio Austro-Ugarske i on je studirao u Beču. Schumann je odrastao u Loreni koja je bila uvrštena u Njemačko carstvo. Kao mladi čovjek on se, kao i Adenauer, pridružio katoličkim udrugama. Kada bi se ta trojica susrela, razgovarali bi na njemačkom. Na tom su se jeziku najbolje razumjeli. Za njih i njihove kolege iz zemalja Beneluksa, Europska zajednica bila je način da se prevlada kriza civilizacije do koje je doveo drugi svjetski rat. Rat i kriza koju je on izazvao uništili su kozmopolitsku Europu njihovog djetinstva i mladosti. Ali ta bliskost i taj svjetonazor te trojice neke su i odbijali. Naš sugovornik je dr. Damir Grubiša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Činjenica je da se u tome e, tri, u tom tercetu De Gasperi, Adenauer, Schumann, e, u tom triju se rodila ideja o tome da se neka načela organizacije katoličke crkve primijene i na Europsku zajednicu za ugljeni čelik, a i kasnije na druge zajednice, Europsku zajednicu za atomsku energiju i europsku ekonomsku zajednicu. To je načelo subsidijarnosti. A to je da se odluke moraju donositi što bliže osnovnoj organizacijskoj jedinici u kojoj građani, odnosno ljudi, žive. Pa prema tome sve treba biti izgrađeno na načelu subsidijarnosti koje kao što znamo jedan od glavnih organizacijskih principa katoličke crkve. S druge strane naravno ta ideja koja je lansirana i u kojoj su glavnu snagu zapravo predstavljali e, industrijalci ugljena i čelika stvorila je predrasude, pogotovo u nekakvim e, laborističkim pokretima i u vladama koje su bile pod utjecajem takozvanog socijaldemokratskog modela ili modela države blagostanja, kao što je to u Skandinaviji, da je zapravo to jedan, da tako kažemo, klasni savez e, velikih industrijalaca i velikih poduzetnika. To je naravno poslije se pokazalo kao pogrešno, pokazalo se da to nije točno, da je kroz e, slobodu tog poduzetništva se zapravo oslobađaju značajne snage i da konačno dolazi čak i do potvrde nekih ideja iz takozvane države blagostanja, a to je potreba da se zapravo taj socijalni na zaštita proširi, tako da je u Europskoj zajednici za ugljeni čelik jedna od e, prvih odluka je bila da se normiraju prava radnika u područjima proizvodnje ugljena i čelik, što je naišlo na pozitivne reakcije sindikata. Tako da na neki način e, jest osjećala se ta razlika jer su jer je zapravo Europska zajednica za ugljeni čelik označena kao jedan pokušaj demokršćanskih snaga da ostvare Ujedinjenu Europu kroz svoj model.